ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla zalalatin finnar bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau shi daga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da ɗaya ga watan shida miladiya ta bakwai a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir surati maryam a yi haƙuri da jinkiri da aka samu saboda matsala ta na'ura ta kyamara ta sunna tv duk da haka har zuwa yanzu dai ba a shawo kan matsalar ba amma za mu shiga ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin kyamarar tasu ta samu sai a wannan yana cewa assalamu alaikum ya ce akwai wasu ɗalibai da suke cewa yin amfani da agogo wajen sahur ko wajen buɗe baki bida'a ne ba wani abu da yake da alaka da bid'a nan kaskalla agogo lokaci yayi don ka yi sahur ko bai yi ba wannan me alakasa sa da bid'a kamar ka kalla agogo ne kaga lokacin sallah yayi ko bai yi ba idan har wannan bid'a ce to lokacin sallah ba duk sai a daina kallon agogo duk a cire agogunan da suke cikin masallatai na hannunmu duk mu cire biyar ba da alaka da abin nan abin da dai aka sani shine shi sahur Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana cewa mu yi sahur kalmar sahur tana nufin ƙarshen dare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kanin sahur dinsa da da sallar asubahi babu wata doguwar tazara ah, an tambaye Anas gwargwadon abinda ke tsakanin sahur dinsa da sallah ce gwargwadon yadda mutum zai karanta aya hamsin a to kamar minti sha biyar ashirin ashirin da biyar daga lokacin gama sahur zuwa lokacin sallah asubahi mana yana jinkirta sahur dinsa wanda yana daga cikin sunnoninsa sallallahu alaihi wa sallama a jinkirta sahur galibi ba ta harri ake na duba alfijir ba ga alfijir na farko da na biyu yawanci saboda ma a birane yin hakan zai dan yi wahala saboda haske shi alfijir an fi ganin shi inda babu haske ba za akwai hasken fitulu to yawanci an fi amfani da da agogo din da kalanda wanda aka aka riga aka fitar da lissafi na lokutan sallah ka babu wani abu na cewa ka kaza da'a ne ko ba suna ba ne ban san dai wani dalibai ne suke faɗar haka ba to sai tambayarsa ta biyu cewa menene ingancin wannan addu'ar ko akwai kuskure a cikinta Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إلي بك إلى ربي فيقضي حاجتي to shi سوية yake so ya san ingancin wannan wannan yana cikin hadisin uh, Usman ibnu Hunayf da yake cewa wani makaho ya عليه وآله annabi yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya dawo masa da ganin sa. ce ya rasulallahi ud'u Allah li an yarudda ilayya basari ya ma'aikin Allah yi mun addu'a Allah ya dawo mun da ganina annabi sallallahu alaihi wa sallam ce in shi ta da'autu wa in shi ta sabarta in kana ga in kana ga maka addu'a sai in yi maka in kuma kana ga zaka yi hakuri to kai hakuri yana masa nuni ne zuwa ga wani hadisin sa sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wanda Allah ya karbe masa masoyansa biyu yana nufin idanuwansa biyu yayi hakuri to Allah zai masanya masa da gidan aljanna ce to in kana ga za ka yi hakuri ka samu wannan ladan shi kenan in kuma kana so maka addu'a sai yi maka addu'a ya ce bal ud'u li imin addu'a to shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi ya yi alwala ya kyautata alwalarsa ya raka'a biyu ya faɗi wannan addu'ar yake cewa ya Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ina roƙonka wa atawajjahu ilaika kuma ina fuskanta zuwa gare ka bi nabiyina Muhammadin da addu'ar annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabiyin rahma annabin rahma ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama inni atawajjahu bika ni ina fuskantar Allah da addu'arka ila rabbi zuwa ga ubangiji na fa yaqdi hajati dan ya biya bukatata a cikin addu'ar yake cewa fa shaffi'hu ya fa shaffi'ni fi Allah ka karbi addu'ar sa da zai mun nima ka karbi ta da nake yi na mun addu'a wannan hadisin yana daga cikin hadisai da malamai suka yi hujja da shi akan cewa ya halatta ka nemi tsani ka yi tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko addu'ar wani salihin bawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa wasallama yana cikin sahabbansa sukan nemi tawassuli wato sukan yi tsani su yi kamun kafa da addu'arsa idan wani abu ya taso su ce ya rasu ai mun addu'a shi yasa wannan mutum ya faro gidansa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar addu'a yana roƙonsa addu'a ce ya rasulullahi ud'u li kai min addu'a kamar yadda yana kan mimbari yana huduba wani ya shigo masallaci ya ce ya rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul dukiyoyi sun halaka ma'ana dabbobi hanyoyi sun tsaya babu tafiye-tafiye saboda babu abinci ba ruwa ka roƙa mana Allah subhanahu wata'ala annabi ya daga hannu ya addu'a nan take aka abinan sama ta tsinke da ruwa aka yi sati ana ruwa wani satin ya hau mimbari yana hudu ba wani ya sake shigowa ko dai mutumin farko ko wani daban sha rasulallahi dabbobi da dukiya fa sun halaka ma'ana ruwa ya fara cin gonaki ya fara halaka dukiya kuma ya hana tafiye-tafiye a roƙi allah tsagaita wannan ruwan ashahid anan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi tawassuli da addu'arsa kamar matar da take farfadiya ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ya rasulullahi kai min addu'a Allah ya yi min wannan farfadiyar annabi ya ce in kin gani kin ga dama muke addu'a in kuma zaki hakuri to ki hakuri Allah ya baki gidan aljanna ta ce to ya rasulullahi ai min addu'a idan har haka ta faru gare ni tsiraici na daina bayyana annabi ya mata addu'a to ire-iren wannan suna da yawa inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka roki addu'arsa to wani hadisi shi ma yana daga ciki tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa lokacin fassarawa muka ce atawajjahu ilayka bi nabiyina ay bi du'a'i nabiyina da addu'ar annabi saboda abin da yazo nema tun farko kenan ba tawassuli ne da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama inda da zatin sa ne da gangar jikin annabi zai yi tawassuli to ai ba sai ya zo ya roke shi sai yana gida kamar yadda ɗayan mu anan zai iya cewa Allah dan annabi kai mun kaza ba sai ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba to tashi yaje har can yana nuna addu'a ya je nema kuma bukatar da ya fara furtawa kenan ya ce ya rasulullahi ud'u Allah li ud'u Allah li ka roƙa min Allah ka roƙa min Allah annabi kuma ya ce da shi in shi'ta da'autu laka ka dai duk maganar addu'a ake ƙarshen abinda annabi ya koya masa fa shafi'uhu fiyya fa shafi'ni fihi ka karbi addu'ar sa da yake nema min shafa'a shine ma'anar fa shafi'uhu ai aqbal du'a shafa'atihi iyaya saboda haka duk batu ne na addu'a ba batu ne na tawassuli da zati ba don haka a wannan irin nau'i na tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kare bayan komawar annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ubangijinsa shi yasa lokacin sayyidina umar sai ya kasance yana yin irin wannan tawassulin da abbas baffan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahihaini idan ka samu fari yakan kirawo abbas yakan tara mutane ya ce to da muna tawassuli da annabi musallallahu alaihi wa sallama allah ya biya mana mu. yanzu muna tawassuli da amminsa abbas kaga inda da zati ne to abin ba zai dakata ba da za su iya ci gaba to amma saboda shi ake neman addu'ar a wajensa yanzu ya koma ga allah sai aka koma ana nema wajen baffansa abbas radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya faru a lokacin mu'awiya shi ma ya yi tawassuli da addu'ar al'aswad ibn zaid shi ma ya kasance yana yi masa addu'a yana musu addu'a idan wani abu ya faru musamman abin da ya shafi fari Allah subhanahu wata'ala ya biya musu ya ba su ruwa to wannan shi ita ce tawassul bid du'a wanda ya halatta a yi tawassuli da addu'ar wani mutumin kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah babu magana ka je kai tawassuli da addu'a da shi kamar inda Allah subhanahu wataala ne yake cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima Allah ce da a ce su din nan da lokacin da suka zalunci kansu sun zo sun nemi gafarar Allah kuma sun nemi annabi ya nema musu gafarar Allah da sun samu Allah mai yawan karɓar tuba mai yawan jin kai wato Allah yana gaya wa munafukai cewa da a ce lokacin da suka yi laifi sun nemi Allah ya gafarta musu sun je sun nemi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara to da Allah ya gafarta musu to kaga wannan shi ma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar su za su je su nemi ya nema musu gafarar Allah amma bayan ya koma ga Allah subhanahu wataala babu zancen cewa ka tsaya akan kabarinsa kana cewa ya rasulullahi a nema mun gafarar Allah wannan bai bai zama wani abu sananne cikin aikin sahabbai ba ko cikin aikin tabi'ai sai wannan shi kuma da yake tambaya yake cewa wata mata ce ta sanya guba a cikin abincin kishiyarta don ta ci ta mutu a lokacin da take sanyawar akwai wani yaro karami yana gani kuma kuma uwar wato mahaifiyarsa ake sanya wa gubar saboda haka sai je ga mahaifiyarsa ita kuma da ta bata abinci sai ta faki idanta wato ita wadda aka sa wa gubar da aka bata wannan abinci mai guba sai ta faki idan waccan da ta sa gubar sai ta musanya mata abincin saboda haka da ta zo sai ta ci mai gubar sai ta ci mai gubar sai ta mutu to shine sai yake tambaya cewa cikin suwaye ya yi kisa ita mai sa gubar ce ta kashe kanta ko kuma ita wacce aka sawa gubar ta yi musanya abinci ita ta yi kisan to yana ga abin sarari yake wacce ta yi kisan ita ce wacce ta canza abincin ba wacce ta sa gubar ba wacce ta sa gubar ta yi niyan kisa ba ta yi nasara ba ita kuma wannan ta yi kisan shine kawai waccan ta yi niyyar za ta yi kisa amma ba ta samu nasara ba ita kuma wannan sai ta yi kisan saboda kan an tashi za a caje ta da laifin ta yi kisa kuma na ganganci tunda ta san menene a cikin abincin bai kamata ta mayar mata ta ci ba da kamata ya yi tun da har asirin ya tonu shekirin ta wani mataki na hukunci amma ba ta abin nan ba kamar wani ne ce ya sayi makami don ya halaka wani sai wancan ya je ɗauke makamin shi ya halaka shi kana iya ana iya baka uzuri idan wajen kare kai ne ana wani ya zo da makami yana kokarin halaka ka wajen ka kare kanka ka illata shi ko ka ji masa raunin da har ya kai ga mutuwa wannan ba a kama ka da shi tunda wajen kare kai ne a lokacin da amma abin da bai kai ba a haka ba kamar yanzu wannan ai ba za ta iya kare kanta ba tare da ta kashe ta ba ah, sai wannan da yake cewa dangane da addu'a da ake yi bayan sallah shin daga ladan ya gama kiran sallah ne mutum zai daga hannu yayin addu'ar bayan kiran sallah ko ko sai mutum ya zo addu'a na bukatunsa ne zai daga hannunsa saboda sau da yawa na ga mutane da zarar ladan ya gama kiran sallah sai ka ga mutane sun daga hannu to ban sani ba tambayar kan addu'ar yake tambaya ko kan daga hannun idan kan wato in yana tambaya ne kan addu'a bayan an gama kiran sallah wani daga cikin guraren da ake karbar addu'a bainal azanai addu'a la yuraddu bainal azanai hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ba a mayar da addu'a da aka yi ta tsakanin al azanai shine kiran sallah da ikama in aka kira sallah kafin ai ikama lokaci ne na yin addu'a kuma lokaci ne na ansa addu'a idan wanda yake tambaya in kuma yana magana daga hannun ya ce sai yana cewa za a daga hannu ne a nan koko sai an zo yin addu'a ta neman biyan bukatu to ita wannan addu'ar tsakanin ah, kiran sallah da ikama ita ba ta neman bukata ba ce ban sani ba dai duk sanda ka daga hannu kana roƙon Allah ai wata bukata ce kake roƙo a wajensa saboda ka babu bambanci tsakanin wannan addu'ar da addu'ar da ka kira ta addu'ar neman biyan bukata duk addu'a ce ta neman biyan bukata saboda ka ita kuma addu'a an shar'anta daga hannu akwai waɗanda suka ce ba za a daga hannu ba sai a guraren da nassi ya zo amma magana mafi inganci shine duk addu'a ana iya daga hannu duk addu'a za ka iya daga hannu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu wataala yana kunyan bawansa ya daga hannunsa yana roƙonsa ya dawo da hannunsa hakanan ba komai ashe kaga ana ana daga hannu lokacin addu'a kowace addu'a ba tare da kayyade wata addu'a ba banda wata Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisi Abu Huraira da ya ambaci mutum ce summa zakara summa zakara rajula ash'asa akbara ya muddu yadayhi ila as-sama yaqulu ya rab ya rab kaga yace ya muddu yadayhi ila sama wanda yake nuna maka ana daga hannu lokacin da ake addu'a saboda haka addu'a ana iya daga hannu sawa'un addu'a ce ta lokacin da aka kira sallah ko kuma ta bayan an gama sallah bayan mutum ya gama al-azkar da zai yi zai yi addu'a to yana iya daga hannunsa Ah, yaya hannun mutum zai kasance a kan cinyarsa a lokacin tahiya zai eh, ah, shimfiɗe a shimfiɗe ne a gefen yatsunsa ko kuma ah, wato zai shimfiɗa su ne ko kuma zai sa su a gefen yatsunsa yana kallon sama a zai sanya zai zai shimfiɗa su ne ba zai sa su da gefen yatsunsa ba wato zai dunkule 'yan yatsunsa ya kuma kwantar da hannun nasa shimfiɗa shi ba wai gefe da gefe zai sashi ba haka ba haka ba haka ba ina fatan an gani an gani wanda bai gani ba sai ya tambaye wanda ya gani ina ga waɗannan su ne tambayoyin da za mu ansa za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya a jiya bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kafin nan ayar da take gabanta ayar da take gabanta ƙarar rabbi ɗan na yi fonu ne ƙola rabbi an na yi fonu قال ربك Allah subhanahu wata'ala cikin labarin da yake bamu na annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya roki Allah subhanahu wata'ala ya bashi da da matar sauci take bakarara ba ta haihuwa qala rabbi Allah ya li ghulamun yace ya ubangiji ta yaya zan samu ɗa? wa kana timra'ati aqira alhalin matata ta kasance bakarara ce wa qad min al itiya ni kuma na girma na tsufa tuko muka ce wannan tambaya da yake yi ba wai tambaya ce ta yana musun Allah zai iya bashi da a cikin wannan halin ba yana so ya sani ne ta yaya dan zai samu gare shi an la ta yaya zan samu dan za a zan samu dan ne a cikin wannan yanayin da nake ciki ni da matata ko ku a'a Allah subhanahu wataala zai canza mana wato yanayin da muke ciki ne ni ya bani karfi ya dawo min da karfi na ita kuma ya gyara min ita ko ku a'a wata matar zan aura daban mu samu wannan da to shine ubangiji subhanahu wataala ya ansa masa cewa qala kadhalika ubangiji ya ce "Kazalika!" eh al'amarin haka yake kamar yadda aka gaya maka dinnan zaka samu da to haka abin yake Kala rabbuka huwa alayya hayyun ubangijinka ya ce wannan al'amarin mai sauki ne a wajena wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kuma na halice ka gabanin haka alhalin baka zan komai ba wato alhalin babu kai na samar da kai wato na samar da kai daga babu tunda har aka samar da kai daga babu to kaga a halicci da daga wajen daga gare ka da matarka abu ne da yake fi sauki kai da babu kai ma kwata-kwata Allah ya yi ka a kira'ar jumhur wa ƙad halaktuka da da ta qad halaktuka ta ulmutakallim na halicce ka a kira'ar hamza da kisa'i ƙad khalaqnaka min qablu wa ku shai'a shay'a da nun jam' wanda take nuna at girma wato Allah subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa mun halicce ka mu da muke da girman kudura saboda muna iya yin abin da muka ga dama a ar ifradi kuma wa qad na halicce ka ni kadai ne na kadaita da rububiyya ni kadai ne na kadaita da iko da zan yi abin da nake so walam taku shay'a lokacin da babu kai lokacin da kana babu aka samar da kai sauraka wanda ya samar da kai daga babu zai iya samar da ɗa daga tsoho da kuma wacce take macen da take juya bakarariya bakarara kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce hal ata alal insan hilun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin bai zo wa dan adam wani lokaci na zamani ba wanda bai kasance wani abun ambato ba wato babu shi babu dalilinsa babu alamarsa amma daga baya Allah ya yi shi Hakanan nan Allah subhanahu wataala yana cewa a wannan sura a walayat kurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a mutum ba zai iya tunawa ba da can mun halicce shi a yayin da babu shi saboda haka tunda har Allah ya yi ka daga babu to babu abin da zai hana shi ya halicci da daga tsoho wanda ya tsufa tukub da matar da take juya to daga nan sai annabi zakariya alaihi salam ya ce qala rabbi ja'al li aya ya ubangiji ka sanya mun wata alama ka sa mun wata alama qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya ce alamar ka Allah ya ce alamar ka shine ba za ka iya wa mutane magana ba tsawon dare dare raki uku tsawon darare uku sawiya alhalin kana lafiyayye wato annabi zakariya alaihi salam ya nemi Allah subhanahu wataala ya sanya masa wani dalili wanda zai nuna masa cewa abinda ya masa alkawari ya samu domin ya samu ya ƙara samun nutsuwa ya ƙara samun yaƙini ba don yana shakka ba kamar yadda annabi ibrahim alaihissalam ya roƙi allah subhanahu wata'ala ya nuna masa yadda ake tayar da matacce ƙala ibrahim rabbi أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا bala ليطمئن قلبي qalbi lokacin da annabi ibrahim ya ce wa ubangiji na arini kaifa tuhyi al-mauta ka nuna min yadda za kake raye matacce saboda ya kaifiya ne ba wai ya roke shi ya nuna masa shin zai iya ba a yana so ya samu wani yaƙini fiye da yadda yake da shi yana da ilmul yaqin to yana so ya kai ga ainul yaqin ilmul yaqin shine ka samu labari tabbatacce wanda babu sofanan shakka a cikinsa baka sa ko kadan shine ilmul yaqin ainul yaqini kuma ka gani da idanka ka gani da idanka kamar a gaya maka baka labarin cewa zuma wani abu ne mai zaki ka samu kuma wannan labarin daga mutumin da yake amintacce ba ka shakkarsa wanda ya harkar zumar ma yake yi sai ya gaya maka ai zuma zaki gare ta sai kuma wata rana ya kawo maka har gida ka sha to wancan labari na farko ilmul yaqin ne labari na biyu ainul yaqin ne kamar yadda Allah yake gaya mana aljanna da ni'imomin da suke cikinta to wannan abin da muke muka samu na labarin ta alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ilmul yaqin muka samu mu mu'minai ba ma shakka ba ma dardar ba wani abin da yake shiga zuciyar mu na na kokonto game da aljanna da abin da yake cikin ta da nemomi to amma ranar da muka shige ta kuma ranar nan kuma za san eh lalle haka aljanna take فيها عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت khatara bi qalbi bashar. ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون wannan shine ainul yaqin abinda zakariya ya ma kenan saboda haka ba yana shakka bane ba yana kokonto bane yana so ya ji dahir ba a'a yana so ne ya samu wani abu na ainul yakin saboda haka ya nemi karin karin ilimi wasu malamai suka ce ya nemi a bashi wata alama wacce za ta nuna masa cewa abin nan da ya roƙa yanzu ya samu tunda matarsa tsohuwa ce tukuf ba ta jinin al'ada ballantana idan har ta samu ciki a iya gane cewa yanzu ta samu ciki a wancan lokacin babu wani abin gwaje-gwaje ko yanzu ma ai gwaje-gwajen sai an ji wasu alamu ne ake fara gwaje-gwajen to wancan lokacin ma babu harkar gwaje-gwaje kuma ita gashi tsohuwa ce tukub ta wuce lokacin al'ada ma ballantana a ga alamar samun juna biyu ta hanyar daukewar al'ada sauraka yana bukatar a sanar da shi wata alama da zai gane cewa yanzu matarsa ta samu ciki ta wannan abin da suka roƙa ya samu ya tabbata saboda haka ya nemi wannan to shine Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata thalath layalin sawiya Allah ya ce da shi to alamarka shine ba za ka iya wa mutane magana ba tsawon dare dare uku sawiya alhalin kana lafiyayye alhalin da lafiyarka wato alamarka shine harshenka da sarkafe ba zai iya yin wata magana ba in ba ambatan Allah ko zikiri ba amma idan ka zo za ka yi magana da mutane to sai ka ji ka kasa yi wannan shine ma'anar Allah kalliman nas ba wai hani hana shi aka yi wa mutane magana ba idan hana shi aka yi to ai ba zai gane ba yanzu yana bin wani umarni ne kawai yayi shiru to amma abin ya samu bai samu ba zai sani ba to amma ya ji gashi yau an waye gari yana so ya ce wa matarsa kawo mun ruwa ba zai iya ba yana so ya ce ayi mun kaza ba zai iya ba kowace irin irin magana ce ba zai iya ba an rike harshen nasa harshen ya sarkafe amma idan an batan Allah ne zikiri addu'a to zai iya yi to wannan daga ya ji haka to ya san cewa abin da ya roƙa yanzu ya samu shine Allah subhanahu wataala ce ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya sawiya yana nufin kana rajulun sawi lafiyayyanka sawiyul khilqa min ghairi aibin wala khalal babu wani cuta babu wata tangarda babu wata matsala da ka samu a harshenka inda da akwai wata matsala ce da ta saru sai a ce saboda matsalar ne ya samu matsala ne yasa baya magana a'a lafiyar ka harshenka abinan bakinka lafiya lau baka wata matsala dalilin kuma baka da matsala shine in zaka yi tasbihi sai ka kayi. zai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar zai iya fada amma kuma duk wata magana ba wannan ba to kuma zai iya yi ba to kaga ashe lafiyayyen ne to ita ce fassara mafi inganci shine sawiyan yana nufin sawiyal khilqa lafiyayye wanda babu matsala a tare da shi la marad wala illa akwai wanda suka fassara sawiyan da mutatabi'at wato kwanaki uku a jere wannan wasu sun fassara wannan amma magana farko ita ce mafi inganci kamar yadda ya zo a cikin suratu ali imran qala rabbi aya li aya tuka Allah tu kalli nasa ta ayyamin illa ramza ce ya ubangiji ka sanya min wata alama yace alamar ka shine ba za ka iya wa mutane magana ba tsawon kwanaki uku illa ramzan sai dai ishara sai nuni a nan za mu ga Allah subhanahu ta'ala ya ambaci darare ne ya ce layalin salata layalin amma a cikin suratu ali imran Allah subhanahu ta'ala ya ambaci al'ayyam yini ne al’yawun shi ne yini Allai shi ne dare daga faduwar rana zuwa hudu alfijir shi ne allai. daga hudu alfijir zuwa faduwar rana shi ne al’yawun to anan mu ga an faɗi layalin a kuma suratu ali imran aka faɗi aka ayyam wanda yake nuna maka ana nufin layalin ne ma a ayyami ko ayyam ne ma a ma'a layalihinna ana nufin dare raiki ne tare da yininsu dare ne dare uku ne da yini uku shi ne abinda ake nufi ba dare kawai ba ban da yini dare da yini din shi yasa a can aka nan aka faɗi dare can aka faɗi yini wasu malamai suka ce akwai wata nukta badi'a an fara saukar da eh, suratu maryam ne kafin suratu ali imran da haka sai aka fara ambatar dare saboda dare shine farkon lissafi a gurin larabawa ana fara lissafi ne da daddare sannan yini kowane dare yana tare da yinin da zai zo gabansa ne ba wanda ya wuce ba saboda haka in rana ta faɗi za mu ce daren juma'a ba daren alhamis ba yanzu in rana ta faɗi aka sha ruwa to daren juma'a kenan gobe kuma in rana ta faɗi daren asabar kenan shi kuma daren laraba shi ne wanda ya wuce a daren alhamis shi ne wanda ya wuce wanda muke cewa laraba da daddare to nan laraba da daddare din da daddare daren nan alhamis ne saboda dare shi yake fara zuwa saboda suna lissafi ne da ganin wata suna lissafi ne da ganin wata lissafin su ashhur ne kamariya ba ashhur shamsiya ba ba da yini suke lissafi ba suna lissafi ne da ganin wata saboda za ka ga in azumi aka ce an ga wata to daga lokacin ramadan ya shiga za a fara za a fara tarawih daga ranar da aka ce an ga wata daga ranar za a fara kiyamun laili ramadan ya shigo haka nan daga zarar aka ce an ga wata to ramadan ya fita shawwal shawwal ya shigo saka wannan dare yana tare da tare da yinin da zai zo nan gaba ne an fahimta to kasancewar ana fara lissafi ne da dare sannan yini sai ya kasance surar farko da ta sauka sai ta ambaci dare sura ta biyu kuma ali imran sai ta ambaci yini saboda shine zai biyo bayan dare saboda haka nan aka ce salasa layalin can aka ce salasa ta ayyamin saboda haka kaga abin zai fara da daddare ya kare da karshen yini zai fara da daddare ko daga faduwar rana sannan ya kare da yini wato zuwa zuwa abin nan faduwar rana na yini na uku Allah ce ba za ka iya yin komai ba a cikin waɗannan kwanaki uku da dare rakinsu illa ramzan sai nuni wato sai ishara to wannan shi ma yana daga cikin al'amura masu ban al'ajabi wanda duk in muka duba tun daga farkon surar har zuwa yanzu har nan gaba da za mu shiga kissan Maryam alaihi salam duk a cikin al'amuran al'ajabi muke wanda ake Allah subhanahu wata'ala yake nuna wa dan adam a lokacin da kuma da wanda zai zo nan gaba cewa al-asbab sababi ba shine yake bayar da abi ba sababi Allah ya aje sababi kuma ya aje masa sababi amma kakkasa wa ranka cewa sababin nan shine zai baka abin in dai an samu sababin dole abin ya samu a'a akwai musabbibul asbab din akwai wanda yake sanya wannan sababin yayi tasiri in ya ga dama yana iya cire tasirin daga jikin sababin rashin hankali ne ga mutum mai hankali ya ce ba zai rike sababi ba shi zai yi al'amuransa ba tare da ya rike sabab ba wannan rashin hankali ne alama ce ta hauka ta tawaya a cikin hankali mutum yana jin yunwa amma ya ce ba zai ci abinci ba kawai in Allah ya nufe shi da koshi zai koshi ko yana jin kishi ba zai sha ruwa ba in Allah ya nufe shi da koshi zai koshi wannan hauka ne ko yana son ɗa ba zai yi aure ba in Allah ya nufe shi da samun ɗa zai samu wannan kaga duk wanda kaji ya samu irin wannan zaka ce to lalle wanda ya dan tabo saboda rike rashin wato riko da sabab alama ce ta motsuwar kai mutum ya ce kawai shi zai rika baccinsa a gida in Allah ya rubuta masa arziki zai yi arziki duk wannan wahalar banza kuke Allah ya rubuta komai tun daga mutum yana ciki an ce an rubuta arzikinsa wa kaza wa kaza saboda haka ni an riga an rubuta arziki na in abin da rabon tsuntsu baya hawa sama rabon kwado aka ce baya hawa sama ce shi ko ya hau sama zai fado ya same shi to in kaga mutum a haka to ka san kansa ya samu motsuwa saboda haka riko da sababi alama ce ta kamalar hankali sannan kuma raja'a da dogara akan sababi ka saki Allah wannan yana zama tawaya ga tauhidi alama ce ta raguwar tauhidi tare da mutum mutum ya dauka cewa sababin da ya rike shi ne zai bashi to akwai matsala a cikin tauhidinsa to a lokacin zakariya alaihissalam ya rayu a wani lokaci da falsafa ta mutanen girkawa kamar da muka faɗa kwanaki ta yi ƙarfi kawai ana nuna mutane komai da ka gani kawai sabab din da shi yake haifar da shi wanda kuma Allah subhanahu wataala yana nuna bayan sa cewa asbab shi ya su shi yace kuma ku riƙe asbab amma ku sani akwai wani abu akwai wata kuwa akwai wata fawa wacce ke ta fi karfin wannan sababi kuma ita ke juyar da wannan sababi ka duba annabi eh, annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da mutanensa suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili ku kona shi ku taimaki gumakanku in dai har ku masu taimakonsu ne saboda haka suka hura wuta ganga ganga suka jefa shi a ciki amma Allah subhanahu wataala ya ce mai kulla ya daro ni bardan wa salaman ala ibrahim sai muka ce ke wuta ko ni bardan ki zama mai sanyi wa salaman ki zama mai aminci ki zama sanyi kuma sanyi mai aminci ga Ibrahim Allah na iya kubutar da annabi Ibrahim ta hanyar da ya ga dama ba wannan ba Allah subhanahu wata'ala yana iya hana ba su damar su kama shi ma ya ɓoye shi su neme shi su rasa Allah yana iya yin haka ko ba zai iya ba zai iya yana iya idan sun kunna wutar Allah ya saukar da ruwa daga sama duk ya kashe wutar kafin ma akai kai ga jefa Ibrahim su kuma kunnawa Allah ya saukar da ruwa ya kashe ta duk Allah na iya yin wannan to amma ba haka yayi ba sai ya bar su suka kama Ibrahim din alayhi salam ya bar su suka kunna wutar ya bar su suka jefa shi ciki saboda ya nuna musu cewa ko menene kuke takama da shi sai Allah ya ga dama zai iya amfani in bai ga dama ba zai yi ba da a ce ya ɓoye shi sun kasa kama shi sai haba ai da ya sake mun kama shi <laughs> eh? ko da ruwan sama ya sauka an kashe wuta su ci haba ai da ba dan ruwan saman nan ba da ya ga tashi to duk an ba su damar da duk da suke so duk abin da suke so su riko da shi na asbab sun riƙe. Allah ya nuna musu cewa sabab din ba shi ba shi bane kuna iya rike sabab din amma kuma sai Allah ya hana sabab din tasiri to Allah yana wa sa irin wani annabi Musa alaihi salam waye bai yanka mutane ba fir'auna ba karshe a gidan fir'auna ya girma shi ya rika bashi abinci har ya girma ya zama mutum saboda ga mai yankan ga kuma wanda ake nema a yanka din tare saboda aka ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana cewa mu yadda akwai sabab amma kan mu dauka sababin shine komai to kisar zakariya kisar maryam kissar harfar annabi isa alaihi duk tana bada wannan karantarwa ne cewa sabab a hannun Allah yake shi yake juya shi sai ya ga dama ya aiki saboda tun lokacin da ya ga maryam alaihi salam cikin wani yanayi Allah yana kawo mata abinci kala-kala iri-iri mai daɗi ba tare da ta wahala ba ya yi mamakin wannan kaga babu wani sabab da ta rike a lokacin amma gashi Allah ya samu mata da abinda wasu sun rike sababin ba samu ba to sai kuma gashi anan, nan ya roƙi Allah shi ma Allah ya bashi ɗa a yayin da asbab hanyoyin samun daɗin duk a toshe suke ga tsufa tukun baya iya komai ga matarsa bakarara kaga asbab din du'a toshe suke Allah ce zai bashi da a hakan qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin a hakan zan baka da to da ya nemi alama ita ma alama sai ta zama ban mamaki ba a ce zaka ga wani tsuntsu ba ya ya fito ko zaka ji karan wani abu a'a sai aka ce Allah tukalliman nasu salasa layalin sawiya ba za ka iya wa mutane magana ba kwana dare uku alhalin lafiyar kalau ma'ana sabab gashi na kai maganar tunda har kana iya tasbihi amma kuma za ka iya maganar ba kaga nan ma an addala sababi an dakatar da aikin sababi don a nuna masa cewa ubangiji subhanahu wata'ala na iya yin abu koda ba sababin saboda haka ubangiji ya nuna masa wannan don ya ƙara samun yaƙinin cewa eh babu ko shakka ubangiji zai bashi shi ɗa tun da gashi yanzu da bakinsa yana iya tasbihi amma kuma ba zai iya magana da wasu ba to shi ne a cikin suratu ala imran Allah ya gaya mana cewa ya umarci shi da ya ci gaba da tasbihi wazkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar ka ambaci ubangijinka da yawa ashe kaga yana iya tasbihi yana iya ambatan Allah wasabbih kayi tasbihi kace subhanallah bil ashi wal ibkar da mareci da safi wato safe da mareci safe da yamma da haka ya samu nutsuwa ya ƙara samun nutsuwa a cikin zuciyarsa yayi abinda Allah subhanahu wataala ya neme shi da yayi shine na tasbihi da godewa Allah subhanahu wataala anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya bashi kwanaki uku cewa a cikinsu ya zama na ba shi da alaka da mutanensa ba abin da yake shiga tsakaninsu na magana da tattaunawa kamar ya ƙaurace musu tsawon kwana uku wannan ba da zaɓinsa ba amma Allah bai ba shi sama da kwana uku ba ba da zaɓinsa ba ne zaɓin Allah ne ya ba shi kwana uku amma bai ba shi sama da kwana uku ba to ashe kaga ba daidai bane kenan ya kaurace ka kaurace ma wani sama da kwana uku da zabin ka dan uwanka musulmi ka daina masa magana ya daina maka magana ka daina masa sallama ya daina maka sallama in ya maka ka kiyansa ko in kai masa ya kiyansawa wannan ya haramta musulmi da musulmi haka ta samu ta faru tsakaninsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a cikin sahihaini hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa la yahillu li muslim an yahjura akahu fawqa thalathin bai halatta ga musulmi ba ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku wato duk fushin da zai yi kai ya wuce kwana uku bayan kwana uku to wajibi ya ya huce sannan ita ka yi shuru ka ƙi magana da kowa ya saba fitira ya saba wa tsarin neca ta halitta da Allah ya maka wato ka dakatar da aikin magana wato bakinka kamar fa ka dakatar da aikin kundanka ne ko ganinka ko tunaninka ka ce kwana uku ba za ka ji kowa ba kwana uku ba za ka kalli kowa ba ka san akwai aiki ka ce kwana uku ba za ka ga kowa ba ba za ka ji kowa ba ko ba za ka yi wani tunani ba ƙaryen mutum to haka magana take fitira ce da Allah halicci dan adam da ita saboda haka ba a san ya zama na gaba ɗaya kayan ki kai ba ka karatu ƙurani ba ka tasbihi ba ka zikiri ba ka ambatan Allah ko ba ka kula kuwa shi yasa da Allah subhanahu ta'ala ya dakatar masa da magana da mutane sai ya bashi damar ya ci gaba da tasbihi da ambatan Allah da zikiri wasabbih bil ashi wal ibkar wazkur rabbaka kaseeran wasabbih bil ashi wal ibkar saboda tsawon kai shiru aiko baka magana da kowa wani azaba ce azaba ce kai baka karatun qur'ani ba kai ba zikiri kai ba shi yasa aka so azabtar da mutum an aka kama shi sai a sa shi a cikin kurkushi kadai ba a hada shi da kowa ba to wannan nau'i ne na azabtarwa shi yasa ba kowa ake masa haka ba sai wanda ake so a wulakanta ko a wahalar da shi a ce an kai shi an kulle shi ba a magana da shi ko yayi ba an sa masa da haka sai dai a zo aje masa abinci a fita in ya ce ba gishiri sai dai a zo aje gishiri ba za a ce masa ina zuwa ba ba ce zan kawo maka ba sai dai kawai an sa masa bukatar ta sai gani an yi masa amma ba za a yi masa magana ba wanda azaba ce shi yasa isra'ila in suka so azabtar da yan falastino haka suke musu sai a kai shi kurkuku shi kadai a raba shi da danginsa a raba shi da yan uwansa da aka ba magana da ya zauna da wasu tattauna su yi hira su dauke masa kewa shi yasa Allah subhanahu wataala da ya ce Allah tukallima an-nasa salata layalin sawiya ce Allah tukallima nasa salata illa ramza sai ce wazkur rabbaka kaseeran wa sabbih bil ashi wal ibkar saboda sai aka gaya masa wata ibada da zai tayi ba rike harshen sa bai ta yadda ba zai yi magana da kowa ba akwai hadisi da yazo marfu'i la sumata yawmin ila lay ila lay babu yin shiru yini tsawon yini har zuwa dare wato hadisi ne a cikin sunan abi dawud amma yana da rauni sanadinsa yana da rauni za mu yi magana akan yin shiru ya yi shiru baka kula kowa baka magana da kowa wata ibada ce a wajen banu isra'il kamar yadda za mu zo nan gaba in muka zo batun maryam alaihi salam ni nazartu irrahmani sauma falan ukallima alyawma in insiya za mu yi magana akan wannan Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi fakharaja ala qaumihi min al-mihrabi sai ya fito wa mutanensa min mihrabi daga ɗakin ibada fa'auha ilaihim sai musu ishara an sabbihu bukuratan wa da cewa kuyi tasbihi ku tsarkake Allah bukuratan wa ashiya safe da mareci annabi zakariya alaihi salam bayan an bashi wannan doka ko an bashi wannan alama ta cewa ba zai iya yin magana ba tsawon kwanaki uku da dare rakinsu da kowa sai dai tasbihi da ambatan Allah da zikiri shi ne sai ya fito wa mutanensa waɗanda suke almajiransa ne mabiyansa ne waɗanda yake jagorancinsu akan sha'anin addini ya fito ya same su sun taru kasancewa shi shugaba ne a cikinsu sai ya fito ya same su Allah ce min al-mihrab al-mihrab shine gurin da yake sali al-mihrab shine gurin da yake tudu ne a gaban a farkon majalisi kamar a ce ga gurin zama to akan yi high table inda ake high table shine mihrab inda za a sanya tudu wasu su hau wanda su ne daman zababbu su za su hau kan wannan yan ajin tubarkalla saura kuma suna ƙasa to shine mihrab akan samu irin shi a wajen ibada kamar ɗakin da ake ibada can ƙarshe da zamana akwai wani guri da aka yi masa tudu waɗanda suke masu manyan limaman suke zama a wurin wannan shi ne mihrab akan yi mihrab kuma ɗaki kamar irin nasu a wancan lokacin ɗan ɗaki ne keɓantacce bayan samun haikal alhaikal temple wanda suke ibada a ciki haikal shine gurin ibada su kamar coci kamar masallaci a gurin musulmi kamar coci a gurin nasara to haikal shine gurin ibada na yahudawa to a cikin temple din akwai gurin da suke kira qusul aqdas shine mihrab din wani guri daki ne ke bantacce da ba kowa yake shiga ba sai wanda yake babban malami ne a wannan a wannan gurin ibada shi yake shiga cikinsa kuma sukan shiga su keɓance kansu a ciki na wasu lokuta don su yi ibada don su yi bautar Allah a ciki tore shi ne mihrab da annabi zakariya alaihissalam ya fito daga ciki malamar luga sun yi saɓani ina ka samu kalmar mihrab sun ce mihrab an samu ta ne daga alharb alharb shi ne yaƙi wato kamar wanda yake zama a cikin wannan wurin yana ya karshe ɗan ne da bautar Allah da yake yi ka annahu yuharibu shaitan bi khalwatihi yuharibu shahawat to shi yasa aka kira a gurin mihrab wato gurin zama don a yaki shedan wasu suka ce an samo shi ne daga alharam alharam yana nufin almashakka wata'ab yana nufin wahala wato kamar mutumin da zai dizimci gurin yayi ta ibada ya yadda ya hawa halar da kansa domin neman yarda Allah to shi yasa suka kira shi mihrab akan yi amfani da kalmar mihrab ana nufin manya-manyan gine-gine kamar yadda Allah ce ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat Allah yana magana annabi Sulaiman alayhi salam da aljanun da Allah ya hore masa suna masa aiki yace suna aikata masa abin da yake so abin da ya ga dama min mahariba na manya manyan gine-gine wa tamathila da mutum mutumi wa jifanin da manyan akusa kal jawabi kamar manyan tabkuna wa qudurir rasiyat da manya-manyan tukwane kafaffu sauraka kaga maharib anan jam'u mihrab ne amma ana nufin babban gini gini manya-manyan gini irin na na masarauta to sannan aka zo ana amfani da shi wajen gudun da aka ware domin bautar Allah subhanahu wata'ala kamar inda Allah su ce fanadatul mala'ikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab yusalli fil mihrab mala'iku suka kirawo shi a lokacin yana tsaye cikin mihrab wato ɗakin ibada yana sallah a dawud alaihissalam Allah ya gaya mana cewa yana da wannan wala ta ka naba ulkhasmi iz tasawwaru mihrab. shin labarin masu husuma masu rigima ya zo maka lokacin da suka haura ta katanga suka fada wurin ibada na annabi dawud alaihissalam sauraka mihrab shine gurin da maryam alaiha salam a gurin take ibada kullama dakala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa saboda almihrab anan ana nufin gurin da aka ware domin bautar Allah to akwai almihrab wanda shi kuma shine daga baya aka same shi wanda ba shine a farko ake amfani da shi ba al-mihrab irin wannan na baya na yanzu kuke gani a masallaci ko kuke ganin shi a dukkan masallatai ɗakin liman inda ake dan warewa gurin tsayuwar liman wannan daga baya baya ne aka same shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi zamanin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin babu babu mihrab babu mihrab a lokacin al-walid ibn abdul malik dai daga cikin sarakunan banu umayya shi ya fara yin sa a masallacin dimashq a masallacin al-masjid umawi a dimashq shi ya fara sa shi sannan a lokacin sa an ce a lokacin khalifancin abin nan a lokacin umar ibn abdulaziz yana gwamna a madina aka gina na masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa malamai suka yi sabani dangane da hukuncinsa wanda insha Allah na ga lokaci yayi gobe za mu shiga cikin wannan batu don yanzu muka shiga lokacin ba zai bamu ba shin menene hukuncin shi wannan mihrabi da yake bayana shin sunna ne ko bid'a ce sai gobe insha Allah za mu ji bayani abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh